أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم زينا بزينة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom stvrtelju koji nas je počastio da smo večeras u njegovoj kući da slušamo hadise Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam neka je salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu neka je salavat i salam njegovoj časnoj porodici, vrlima sahabima i svima koji slijede uputu Islama do sunnjega dana. Gospodaru naš, Molimo te da nas počastiš znanjem koje će nam koristiti i da nam daneš da se na najbolji mogući način koristimo onim znanjem kojem si nas ti poučio. Uvedi nas, gospodaru, milošću svojom među svoje čestite robove. Amin. Draga i poštovana braćo i sestre, mi uz Allahu u pomoć nastavljamo ono što se dešavalo protekle godine u Cerevoj džami. Nastavljamo druženje sa sahihom imama Buharije nastavljamo druženje sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam nastojimo imati svoj argument kod uzvišenog stvrtelja da mi uistinu volimo Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam svaka tvrdnja traži argument traži dokaz dokaz onoga koji voli jeste da spominje onoga koga voli dokaz naše ljubavi prema Resulullahu sallallahu alaihi sallam jeste da slušamo njegove hadise, napajamo se njegovom riječju, živimo njegovim stilom življenja. I kada se njegovo ime spomeni, mi ne možemo da nam se, ne samo sa jezika, nego i srca, da nam se ne otmije salavati salam na njega. Zbog toga prva stvar koju sebe i vas večeras želim da je podijelim sa vama jeste da uvijek kada spominemo Rasulullah da donesemo salavat. Nek to bude sastavni dio svih ovih naših druženja. Kada je wa sallam upitan zbog čega posti ponedjeljkom i četvrtkom, odgovorio je ashabima, to su dani kada se naša djela izlažu uzvišenom stvrtelju. Pa volim da onaj trenutak kada moja djela dolazi pred gospodara da bude onaj koji posti. I zbog toga smo odabrali četvrtak. Danas, ako Bog da zatvara se između ponedjeljka i četvrtka što smo uradili. I želimo da zatvorimo sa jednim dobrim dijelom koje zaista nema premca, a to je traženje znanja. Ako Bog da, mi ćemo čitati knjigu, knjigu znanja. U sarajevoj džami smo pročitali kompletan kompletnu knjigu vjerovanja. Došli smo do 59. hadisa. Kaže Imam Buharija knjiga znanja. Poglavlje vrijednost znanja. Odmah Imam Buharija želi da ti kaže šta to vrijedi. Ono, one hadise koje će ti tu spomenuti. Zbog čega su ti biti? Zbog čega bi trebao vratiti pažnju na ono što dolazi u poglavu. Ne definiše znanje, ne kaže znanje je to i to. Nego kaže vrijedno znanje. I subhanallah, imate znanja, vještine i ponašanje. Što ti je veće znanje? Što su ti plemenitije vještine koje umiješ? I što ti je ljepši ahlak, moral, ponašanje? To si vrijedniji kod uzvišenog gospodara. Anegdota se jedna spominje da je neki gramatičar sjeo u čamac da ga čovjek preveze s jedne obale na drugu. I pita ga gramatičar ovoga što vesla Kaže, znaš li ti gramatiku? Kaže, ne zna. Kaže, pola ti je života odšlo uzalo. Nastavljaju oni dalje preko rijeke. Kaže, ovaj gramatičar, učenjak, jel, čovjeku koji ga vozi, kaže, a znaš li, kaže, ne znam, ja tu i tu znanost. Kaže, ne znam. Kaže, druga ti je polovina života odšla. I ovom je hudnik, srce se slomilo teškom. Znam neko ti kaže, sve ovo što se radi ti je bezveze, a ti čitav život eto hizmetiš, služiš ljudi. Kaže on, a znaš li ti plivat? Kaže, ne znam. I on prevrnije čamac, kaže, čitav ti je život otišao. Vrijednost znanja o uzvišenom stvrti i o njegovoj vjeri je najveća. Ali znati gospodara je treće nego znati njegovu vjeru. Zbog čega pravimo ovu razliku? Ima ljudi znaju što je halal i haram. A onda između halala i harama on uzme haram. Jel zna islam ili ne zna? Zna. A šta ne zna? Ne zna stvrti. Ne zna gospodara. Ne zna onoga koji je odredio da je ovo halal, ovo haram. I zato nećete naći čovjek koji zna Allaha da ne zna vjeru. A naći ćete ljude da znaju vjeru, a da ne znaju Allaha. I zbog toga nastojimo da ove stvari koje ako Bog da čujete, da primijenimo u životu. Da primijenimo u ovim našim svakodnevnim odnosima. Kaže jedan pjesnik, ala kadri ilmil mer i haufuhu. Onoliko koliko čovjek zna, toliki mu je strah od Allaha. Fela alime illa min Allahi haifu. Nije ali, nije učenjak istinski. Onaj koji se gospodara ne boji, koji nema svijesti o njemu. I zbog toga takvaluk i znanje idu zajedno. I mi ćemo ako Bog da kroz ove hadise i ajete koje imam Buhari uvrstio u svoju zbirku vidjeti koliki je značaj znanja, a i druge ako Bog da korisne pouke uzeti. riječ je uzvišeno od Allaha. Allah će na visoke stepene uzdignuti oni među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. Odmah nakon vjerovanja gospodar kaže kojima je dato znanje. A Resulullah nam kaže znanje se stiče učenjem. A Allah dobro zna ono što radite. I je uzvišenog Allaha, gospodaru moj povećaj mi znanje. Ko čita Musafa, ja vjerujem da se vi družite sa Kur'anom. Znate da se rijetke stvari u Kur'anu Kerimu, da gospodar kaže poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i čovječanstvu da se određene stvari povećavaju. Šta se povećava? Iman se poveća. Upta se poveća. Blagodat se poveća. Ali jedina stvar za koju nas gospodar poučava da tražimo da nam on poveća jeste znanje. Subhanallah. Vokur rabbi zidni ilma. I reci gospodaru povećaj mi, povećaj mi znanje prenosi Tirmizija u svojoj hadijskoj izbirci od Rasulullaha sallallahu alaihi da je rekao e dunja mel'une čitav dunjalog, čitav svijet, sve što postoji od stvorenoga je proklet illa zikra osim spominjanja Allaha wa i ono što je usto, ono što je radi gospodara wa alimun wa i onaj koji uči i onaj koji poučava sve drugo nema vrijednost, nema težinu Prvo poglavlje koje imam Buharija u, ovom, u ovoj knjizi znanja odabrao nama jeste poglavlje od koga bude traženo znanje, a bude zauzet drugim govorom. Pa završi taj govor i nakon toga odgovori onome koga je pitao. Vi znate da spominjemo sened koji nas vodi do hadisa Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Sened je ovaj niz mubarek ljudi, čestitih ljudi, povjerljivih ljudi koji su nama taj hadis prenijeli od Rasulullah sallallahu Kaže Imam Buharija 59. hadis prenio nam je Muhammed ibn Sinan od Fuleha a prenio je Ibrahim ibn al-Munzir od Muhammeda ibn Fulejha, on od njegovog oca, od Hilala ibn Alije, a ovaj od Ata ibn Jesara. Da je Ebu Hureyre rekao, dok je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam sjedio, govoreći ljudima, došao mi je neki beduin koji je pitao kada će sudnji dan? Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam nastavi svoj govor. Neki od ljudi rekoše čuo je šta kaže, a mrsko mu je što ga je pitao. Drugi su rekli ne, Resulullah nije čuo pitanje. Kada je završio svoj govor, Resulullah sallallahu alaihi sallam je upitao gdje je onaj koji je pitao? Gdje je onaj koji pita za sudnji dan? Reče, evo mene Allahov poslaniće. Tada mu Resulullah sallallahu wasallam reče, kada se upropasti povjerenje ili kada nestane povjerenja, tada iščekuj sudnji dan. Pitanje, upita kako će se upropastiti povjerenje? Poslanik sallallahu alihi wasallam odgovori, kada se stvari budu povjeravale onima koji za njih nisu sposobni. Tada očekuju sudnji dan. Subhanallah. Jedan od predznaka sudnjega dana jeste da se stvari povjeravaju onima koji nemaju znanja, nemaju vještina i što je, što je najvažnije, nemaju morala da nose određene emane Subhanallah. Zbog toga, ako Allah bilo koga od vas dovede u poziciju da bira, ili da odabire nekoga ko će nositi neko povjerenje. Neka drago gospodara bude svjestan da odabere osobu koja ima znanje, koja ima vještine, koja može to iznijeti i koja je prije svega toga moralna i čestita. I pogledajte kakva je situacija inače među nama muslimani Mi najčešće bježimo u one stvari koje nisu opipljive, a ne onim koji su opipljive mi brukamo islami Muslimani. Kažu da su od jednog alima tražili da im drži des iz tesaufa, i sufizma. On kaže dođite sutra iza saba. Kada su došli, on im je otvorio knjigu, kaže knjiga o kupoprodaji. Kaže, vi tražite da vam govori o suluku, o tesaufu, a halal i haram gdje su? Kada kupuješ, da li to činiš onako kako je gospodar zadovoljan? Kada prodaješ, jel to činiš na dozvoljen način? Kada se hraniš ti i porodica tvoja? Da li se hranite halalo Ovaj hadis Rasulullah koji smo pročitali i u kojem dolazi čovjek i pita za sudnji dan. Rasulullah se ne osvrće na to što on pita. Kažu da je bio zauzet drugim stvarima. I od edeba lijepog ponašanja prilikom pitanja jeste da obratiš pažnju da ona osoba koju pitaš da je u prilici da ti odgovori. I zbog toga su ashabi došli u nedomicu. Pitanje o sudnjem danu Resulullah nije volio. Zašto? Zato što ko o ispitu pita opšto se za njega sprema. Nećeš doći na fakultet ili negdje gdje trebaš polagati ispit pa pita gdje ispita ne, ne spremaš se. I zbog toga u jednoj drugoj predaj Resulullah osobu koja ga pita kada će sunji dan Allahov poslanić? Pita šta si pripremio za sudnji dan? Koja je tvoja roba koju ćeš iznijeti na sudnjem danu? Tada je ovaj odgovorio, nisam puno Allahov poslaniće klanjao. Nisam puno postio, niti sadaku davao, ali volim Allaha i njegovog poslanika. Kaže Enes, koji je prenio taj hadis, ničemu se mi nismo obradovali, koliko smo se obradovali tom hadisu. A moraš njegovat emociju prema Resulullah, jer ako ne njeguješ, onda je nema, ona vremenom iščezni. Čovjeka druge stvari kolo tečina života učini da se svime drugim čovjek bavi, samo ne onim što mu je bitno. I zbog toga ovaj hadis Resulullah sallallahu alaihi s jedne strane uči nas kako da postavimo pita. Drugo, pokazuje nam da je vrlo bitna stvar emanet. Emanet može čuvat samo onaj koji ima znanje. Emanet može čuvat samo onaj koji uči vještine. Emanet može čuvat samo onaj koji ima moral. Jer danas najvrijednija stvar Evo mi živimo u svijetu ekonomskih odnosa, sve se podređuje novcu. Vjerujte mi da u najjačim firmama ljudi uvijek govore o kvalitetu kadra kojeg imaju, prije nego što govore o novcu kojeg imaju, to mi zna Kaže, naš najveći kapital je naš uposlenik koji je odan firmi, koji unapređuje firmu. Zašto? Zašto nije novac glavni? Ne, ne, kaže, on je glavni. I zbog toga jedan od zadataka ove halke jeste da jačam našu vezu sa Resulullahom. Da se odgajamo kroz njegov hadis. Da pitamo o njegovom hadisu. Da čitamo njegov hadis. Da donosimo salavate sallallahu alaihi sallam na Da ne bude u Carevoj sam džami spominjao kada me onaj Abab zapresao pitanjem kaže zašto vi, zašto ti ne voliš Resulullaha sallallahu Ja kažem, on nastavi, kaže, zašto vi bošnjaci ne volite Resulullah sallallahu ja kažem, nemoj moj narod, ja sam možda pogriješio. Reci mi zašto, zašto kažeš da ja ne volim Resulullah? Pa kaže, s tobom sam se družio mjesec dana, nisam te nikada vidio da donosi salavate na njega. Sallallahu Sudnji dan, kada su jednog alma upitali, kaže, kada će sudnji dan? Kaže, ja znam kad će vaš, a znam i kad će moj. Onda su oni začudili. Čuj, zna kad će sudnji dan. Sudnji dan svakoga od nas počinje u trenutku kada naša duša izađe iz tijela. I zbog toga se u predajama kaže onaj ko umri nastupio mi je sudnji dan. Jer za tebe više nema i prednaci veliki i mali ti postaju potpuno sve. Ti, ti I zbog toga Ebu Hanifu Rahmetullahi Alehi kad su upitali hoće li ući u džennet ko osim vjernika, kaže neće. U džennet ulaze samo vjernici. Pa kaže hoće li ući u džennet Kaže, iko osim nevjernika. Kaže, svi koji uđu u džehennem su vjernici. Zbunjeno. Kako? Pa kaže, u, trenut, u trenutcima smrti vide meleke smrti i povjeruju u njih. Spuste ih u kabur, uvjere se da je kazna u kaburu hak istina. Budu proživljeni, uvide da je proživljenje istina. Dođu pred gospodara, ali gospodar im ne dozvoljava da ga vide, vjernicima dozvoljava. Vidi da je sve istina. I zato, kaže, i oni koji će ući u džehennem su vjernici. Ali nažalost vjernici kada im vjerovanje neće, neće koristiti. Ti možeš čitav život dobro raditi, subhanallah. I zbog toga jedna od najljepših dola jeste da te Allah, dragi, počasti s onim što ne prolazi. A ne prolazi tvoja vjera u njega. Ne prolazi tvoj kelime i šehadet. Ne prolazi tvoja dosljednost u vjeri. Jer ako prestaviš u tome, možda si čitav život bio daleko. I u trenucima smrti Allah te pred samu smrt počasti da se njemu vratiš. I subhanallah, presadiš kao vjernik. Jedan čovjek je imao problem u životu, tumor na mozgu. I bio je daleko od gospodara. Kaže, kada su došli ti trenuci da me vode na operaciju, kaže, ja sam rekao, Jarab, vrati me. Vrati me, pa ja ću tebi zahvalan biti. Vrati me, pa ja ću tebi pokoran biti. I ispunio svoje obećanje. Velike musibete imao. Kad se izliječio, kaže ovome jedno, alimu, kaže tako mi gospodara, bilo bi mi drago prije 20 godina da mi se ovo desilo. Allah koga voli, on njega iskuša. I zbog toga molite gospodara da nas sačuva od iskušenja, ali da nas počasti i da svakim danom mi se njemu približamo. Drugi hadis poglavlje podizanje glasa prilikom podučavanja. Ja sam namjerno podigao glas da biste vi znali da se smije podići glas prilikom podučavanja. Pogotovo kada želiš ne, nešto bitno prenijeti. Prenio nam je 60. hadis, prenio nam je Ebu Enuaman od, Ari, od Arima ibn al Fadla, od Ebu Avane, ovaj od Ebu Bišra, a on od Jusfa ibn Mahek, a ovaj od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhu da je rekao. Vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam je zaostao za nama u jednom od naših putovanja. Kada nas je sustigao namaz i mi smo se abdestili, potirali smo po našim nogama. Nisu prali noge kako treba prilikom abdesta. Pa je on, sallallahu alaihi sallam, na sav glas povikao, teško li petamo od dva, tri? Dva ili tri puta, ponavljao je, dva ili tri puta, teško li petama od dva, tri, teško li petamo od dva, tri. Vi znate da ukoliko koliko dirhem ostane ovaj neopran da čovjek abdest nije valjan. Mora se potpuno oprati. a e sada Resulullah sallallahu alaihi wasallam vidi njih da abdesti. I čini je to što čini Kažu da su samo potirali noge i uz malo vode prali. Bez da pijeta operu. I Resulullah sallallahu alaihi wasallam vidi to. I podigne svoj glas. Sallallahu vi znate da Resulullah nije podizao glas osim kada je baš nužno. I zbog toga vi znate da je Resulullah rekao Bilalu Habeši čuo sam tvoje nanule u džennetu. Pa je pitao Bilale šta to radiš? Bilal je odgovorio nikada nisam bez abdesta. A svaki put kad abdest uzmem klanjam dva rekiata. Abdest je vaše oružje kada imaš abdest, ponašaš se puno bolje nego kad ga nemaš. Imaš svijest, ja sam uzeo abdest, očistio sam se. Mali grijesi spadaju u abdestu. Isto kao što sa drveta u jesen spadnije lišće. Tako mali grijesi spadaju sa nas kada se abdestim. Zanimljiva je anegdota kako imam nevevi je u džami, jednoj velikoj emelijskoj džami. Pa je neki lopov naišao dok je on abdestio ukrao mu je džube i potrčao s tim džubet. I subhanallah, on se abdesti, ovaj mu krade džube. Kod šafija, ako nekom je nešto pokloniš, moraš reći poklonio sam ti, a on mora reći primio sam. Zašto? Da ne bi bio mito. Jer ne možeš poklonio sam ti, a nešto hoćeš da ti završi mimo zakona. Nije to poklon. I oni insistiraju, moraš reći poklonio sam ti i to on stvarno mora tako doživljavati i on mora reći primio sam. I imam i nevevi vidi njega kako bježi i nosi džube. Kaže, neću da ga gledam na sudnjem danu. Trčim za njim i kaže, će njemu, imam. E i kaže, poklonio sam ti džube, reci primio sam. Samo da te ne gledam. Jer ja se sada čistim od grije Ovaj hadis Resulullah ima još jednu bitnu poruku nije uvijek onaj ko ti nježno govori tvoj prijatelj. Nije. Niti je onaj ko malo povisi glas svoj na tebi, niti on neprijatelj. Mi često zamijenimo prijatelji i neprijatelj samo zato što osjetimo u jednom trenutku da nam osoba malo žustrije kaže. I zbog toga vi znate da je Resulullah došao čovjek i uzeo ga za ogrtač njegov. Za kaput. Allah što je ovaj koji je na me I tako ga je stisnuo da se Resulullahu na vratu su se usijekli rubovi odjeće. Ali Resulullah čeka da vidi šta je bilo. Zbog toga majka koja najviše voli svoje djete nastoji da djet, prema djetetu da bude na najljepši način da se obhodi. Zna da bilo koje nasilje, bilo, koje, bilo koja srđba koju ona izlije na svoje dijete, da će to dijete vratiti svojoj braći i sestrama na svojim vršnjacima. A nekada majka povisi to na svoje dijete. I zato je Resulullah govorio ja sam vama poput roditelja. Nije rekao ja sam poput vaših vršnjaka, nego ja sam vama poput roditelja. Roditelj nekad povisi glas. Mora. Jer ne možeš drugačije. Nekada čovjek ovo zanemari. I onda pobjegne od onoga komu je zaista dobro namjer. A ode onome komu se pretvara. Treći, treće poglavlje koje imamo u Kitabu Ilm, u knjizi o znanju, jeste riječi muhadisa Govorio nam je, obavijestio nas je ili prenio nam je vijest. U Kur'anu se koriste samo dvije. NBE, NBE i Haddese. Ove riječi, vi znate da danas imamo puno informacija koje dolaze do nas. Znanje koje nam pomaže da primimo informaciju na pravi način i da se prema njoj obhodimo na najbolji mogući način jeste upravo hadijska znanost. Prvo pravilo hadijske znanosti jeste da osoba koja ti govori, osoba koja ti nešto prenosi, mora biti povjerljiva. Ako osoba nije povjerljiva, ako ne ispunjava taj uvjet, u startu sa ogromnom dozom rezerve primi njegovu ili njenu vijest. Nemojte dozvoliti da nas nosi talasi. Nemojte dozvoliti o ljudima muslimanima i muslimanka Iznesu se gljuste laži. I čovjek upadne u to da i on sa svoje strane govori o te Valja pred gospodara stati. A čas njegovu ugrozio. Zbog toga al Humedi, jedan od hafiza hadisa i učitelj imama Buharije kaže od Ibn da su sve ovi, svi ovi termini i obavijestio i govorio nam je jednako ih muhadisi, hadijski stručnjaci tretiraju. Znači, kogod ti govori, šta god ti govori, obrati pažnju ko je on i šta je Allahumma još jedan hadis ćemo ako god da pročitati večeras. 61. hadis prenio je Kutejba od Ismaila ibn Džafera, a on od Abdullaha ibn Dinara, a on od ibn Omera, radijallahu anhu. Da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao zaista ima od drveća jedno drvo čije lišće ne otpada i to je zaista primjer muslimana pa je Resulullah rekao, recite mi koje je to drvo. Ljudi su počeli, kaže Ibn Omer, nagađati o kojem se drvu radi. O kojem se drvetu radi. Pa su, kaže, spominjali drveće iz pustinje. Te primjer je ovo drvo, primjer je ono. Abdullah Ibn Omer kaže, meni je naumpalo da se radi o palmi. Pa sam se postidio da to kaže. Nakon toga su kazali, Reci nam, Allahov poslaniće, koje je to drvo? Allahov poslanić sallallahu alaihi sallam rekao, to je palma. Zanimljivo je da Resulullah poredi vjernika i vjernicu sa palmom. Kaže, sa drvetom čije lišće nikada ne, opada. Kaže, onako kako vjernik i vjernica ne gube svoja dobra djela koja su učinili. Tako i palma ne gubi svoje lišće. Onako kaže kako je palma u svakom stanju korisna. Tako je i čovjek koristan u svakom mumin, ako je musliman. Kaže, palma je takvo drvo koje se apsolutno iskoristi u cijelosti. Čak i košpice koje mi bacamo. Najkvalitetnija stočna hrana pravi se mljevenjem tih košpica koje mi onako, pogotovo u mjesecu Ramazanu, bacimo. Neki kažu, Sličnost između čovjeka i palme je u tome što palmu kad posjećeš u glavu, kaže palma umre. Ili sličnost je u tome što palmu kad potopiš, u cijelosti je staviš vodu, kaže palma umri, uguši se. Ali zanimljiva je paralela koju je Rasulullah napravio. Između insana, vjernika i vjernice i između nečega što spada u biljke. Ovdje želim na kraju jedan samo detalj samo vama podijeliti. Prenoslac ovoga hadisa, Abdullah ibn Omer, radijallahu kaže, postidio sam se da kažem da je to drvo, palma, jer sam bio najmlađi. Kaže, bilo nas je desetak, ja sam vidio da sam najmlađi. I zbog toga nisam rekao. Jedna od poruka, bitnijih poruka ovog hadisa je, kada si najmlađi gledaj kako se ponašaš. Nemoj da žuriš, pogotovo kada si sa svojim ocem ili majkom ili sa ljudima koji su stariji od tebe, mogu ti biti poput oca i majke, posebno oprezan budi. Evo, Hazreti Abdullah ibn Omer neće da istrči. Iako je, evo, znao je o čemu se radi. Kaže on svom babi, babo, ja sam znao da se radi o palmi. Ali nisam rekao, s me bilo. Kaže njemu otac Hazreti Omer, da si rekao da je palma, meni bi bilo draže od svega na svijetu. Ovaj Abdullah ibn Omer i time ćemo ako Bog da završiti ovo večerašnje druženje sa hadisom Resulullaha sallallahu alaihi wa je čovjek za kojeg se vezuje jedan zanimljiv detalj. Iza preseljenja Resulullaha sallallahu alaihi iz Perzije su donijeli jedan prav koji se miješa sa vodom i bude nešto poput naših gaziranih pića. Kaže Abdullah ibn Omer, šta vam je to? Kaže, hoćeš li ti? Pa kaže, zašto vam to služi? Kaže, da provariš hran. Pa kaže, kako to mislite da provariš hran? Subhanallah kaže, kada se dobro najediš, treba ti nešto da naspiješ u stomak, ala gazirana pić kaže da ti prokla. Kaže Abdullah ibn Omer, tako mi gospodara, nisam se prejao od kad sam povjerovao da je Muhammed Allahu poslanik. Sallallahu alaihi to je njihov stil življenja Ja gledam i posljed, a gledam Boga mi općenito. Čovjek voli jesti. A kaže, ko puno jede i puno vode pije. Ko puno vode pije, puno spava. Ako puno spava, puno mu dobra prođe. Ebu Jusuf, učenik Ebu Hanife, je znao čitavu noć učiti. čitav, Čitavu noć. I stavio bi pored sebe vode i hladio se tom vodom. Kaže, dokle god nema topline, nema sna. Raslađivost da, bi, da mu ne bi dosadlo stavio bi više vrsta knjiga, ova iz fikha, ova iz hadisa, ova iz tefsira, i čitavu noć bi samo mijenio, kaže, kad mi jedna dosadi, ja uzmem drugu. Subhanallah. Danas, evo, alhamdulillah, počeli smo s jednim dobro. Svakoga četvrtka, ako Bog da izakšama, hadisi Rasulullah sallallahu Nije čitavu noć, ne morate čitavu noć. Abdullah ibn Omer, Resulullah ga je pohvalio najljepšim riječima njegova sestra Hazreti Hafsa, vi znate da je Hanuma Resulullah sallallahu alaihi Sjedio je Resulullah sa Hazreti Hafsom i rekao dobar li je čovjek Abdullah ibn Omer. Kad Resulullah kaže za nekoga dobar, je, dobar li je čovjek, to je najveća kategorija. Dobar li je čovjek? Subhanallah. I onda je nastavio. Kaže, još samo kaže kada bi po noći, noćni namaz planio. I kaže, nikada više do preseljenja Abdullah ibn Omer nije ostavljao noćni Jer I Resulullah ga pohvalio i onda ga još uputio kako može biti još, još bolje. Kaže, dokaz primljenoga djela je šta? Šta je dokaz da je dobro djelo primljeno? Dobro djelo koje učiniš iza. Dokaz našeg primljenog dobrog djela večeras jeste da živimo sa hadisom Resulullah, da, ži, da čitamo Nemojte dozvoliti da ne čita dobro djelo koje učiniš Zaista molim gospodara da nas počasti da u ovom dobru ustrajem i da nam dadne da budemo od onih koji vole Rasulullah sallallahu alaihi koji kada se njegovo ime spomene donesu salavat i salam i koji mole gospodara da ih proživi u društvu Muhammeda sallallahu alaihi Ako nema nikakvih pitanja da proučimo dobro ako voda. Bujrum, jel ima kakvih pitanja? Nema. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš pomozi nas, a nemoj nas same sebi prepustiti. Gospodaru naš oprosti nam grijeha, a nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koji približava džennetu. i molimo te gospodaru najvećim imenom tvojim da nas zaštitiš od vatre i svakoga djela koje približava vatre. Počasti nas da volimo tebe i tvoga poslanika sallallahu alaihi vesele i da nam ljubav prema tebi bude na prvom mjestu gospodaru. Počasti nas da nosimo bajrak islama dostojanstveno i da preselimo kao muslimani. Molimo te najvećim imenom tvojim da oprostiš nama, roditeljima našim, braći i sestrama i svima koji su prije nas živjeli kao muslimani i preselili kao muslimani. Počasti nas proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi sellem i pomozi nas da nosimo emanet, emanet znanja i učenja do sunnjega dana. Subhane, rabike, rabila, izvati, amma yasifun wa salamun ala al Alhamdulillahi fatiha